est asceam eh, interesatemum quam iis garantisto i ciam iis strumas, esperato non quateria iu oin i verbas, i quam iam obadocit quam iis strumas. Est asceam, quam iis strumas, o vios hait metodoi. I, et abim, quam iis garantisto i la metodoi, i verso che con la sala testi. Per lo spiegare in lingua, in lingua, in testi, se e in questa sera, parlando di in questa sera, mi allevi se a un studio che io in non sentire, non è un E io ci sento, non è un inimico. me che che è la mi mi ha ha e e e e e voce caso io sono in in in te te Thank you. sospechaban esta un tipo bastión. no, no, un momento en ese no hay claro. Y a promesas se y a mí, es concurso por la no ningún cuarto chino arrastrando, y esto sabía no, no, y vi que se Thank you. si sa la vedi ma sta stia si ma hai ti la vedi ma sa che sa che ti ha detto che ti ha primoi e mi metis per quanto domo e per questa ero se delle e quindi disse e io ero detto che chi ti dice non è pronta no le donne le donne se io non farmi la nostra in te papi qui io mi chiamo a me ma io testa e sono in campo di signore non so che ci si è mi muove lei qui e snowboarded on an easy course on the downhill course on the OS. vita nostra e il nostro buon bene. E mi dissio schiam la miseria, la miseria di Santos. Ora, la parte di mano del vaso, non te ne confia sul mio amico, non in un attavis, in un e la mia, mia ne parla. Ora, quella che la vita è di me, mi rimarco e mi rimarco, scaccia di me, di una donna, ma, non sia, sia, sia, sia, sia, Gracias. la lista va a seguire con i tuoi spostamenti da in vaso e poi la di fare questa per i cognitivi del foyer infine nella recinzione un'ora nel subito nel lato per non alzare mobili e tutto che roviniassi la zona è firmato da uno ogni, eh, eh, di politici, argomenti scritti, politici, lei non è non si compagnia, non è questi come se ne calde, ogni storia da una presa vuoi dire, ma si scrive via, per le di stare solo in generale. Proprio poste che hanno preso la, sorella di Marcello because you that like I said, like felt really nasty so I said I'll put you with you or something. I know, I said it for me, but I sein Thank you. n Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, Kommeiners, e e esto sí, la, la está ¿no? La, la mucho. Eh, para la saca Stranton, creo que esto sobre la torre que ya con la agua de arroyo. y yo que vamos a ver con mi para las cargas del Y el, y el, se, se, se, se, y No, no, no, no, Israel, he said, I am a dicat quamquam et hoc subficiat magnam et laquam divorum grammatica no et hoc ad ego est hoc diligentem eos eh, aquinos tiento desnudos a instrumentos naturales recursos eh, eh, y Unfine. en la de y el de Bolsonaro. Vale, No. Thank you.